С 1,39% средно за страната се очаква да поскъпне токът за бита от 1 юли. Парното и топлата вода ще поевтинеят средно с 8,44%, съобщиха от Комисията за енергийно и водно регулиране, според прогнозата на Кевър в доклад, публикуван на интернет страницата на регулатора. Най-голямо увеличение на тока се очаква за абонатите на Електрохолд в Западна България, които ще плащат с 2,74 на 100 повече. Очакваната цена за евъна в югоисточна България е по-висока с 1,46% в сравнение с настоящия регулаторен период. За потребителите на Енергопро обаче се предлага електроенергията да поевтинее с 0,9%. Кеве предвижда намаление и на цените на парното и топлата вода в цялата страна за предстоящата една година от 1 юли, средно с 8,4 на 100. По-низки са предложенията за всички топлофикационни дружества в сравнение с настоящия период. Като най-значимо поевтинява топлината енергия в Бургас с 14%, в Руса и във Враца с повече от 11%, с около 10% цените падат в Сливен и в Разград. С около 7% за топлофикациите в София, Плевен, Перник и топлофикация Ева на България, с близо 4% във Варна, и 2,5% в Велико Търново. Предложенията за новите цени ще бъдат обсъдени на две открити заседания в Комисията за енергийно и водно регулиране на 11 юни. Окончателното решение ще бъде взето в края на месеца.